บุ๊กทูสองดูสมาชิกครอบครัวคอนเวาเดปู่ ตาเพดาร์บูซอร์กย่ายายมาดาร์บูซอร์ก เขาและเธอ อูวาอู พ่อพาร์ แม่มดาร์ เขาและเธอ อูวาอูลูกชาย เพซาร์ ลูกสาวดกตาร์เขาและเธออูวาอูพี่ชาย น้องชายบารอดาร์พี่สาว น้องสาวคอฮาร์เขาและเธอ อู่แวอูลุงอาน้าอามูดอยป้าอาน้าอาเมขาเลเขาและเธออูวะอู เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ما یک خانواده هستیم ครอบครัวที่ไม่เล็ก خانواده کوچک نیست ครอบครัวใหญ่ خانواده بزرگ است